guretzat eh, deskubritze bat izan da. Arridura bat. Ez baiginakien bazirenik ere. Elena Ganaz eta Ainara Menoiok pentsatu dute eh, behartzela e, fondo zahori ezagutarazi. Eta e, berdin e, eskualbunok ez ginoela gure historia ezautzen, eta eun urte pasa dela eta e, nahi izan dute dokumental hori e, egin, prezeski, e, garai hartako historia zabaltzeko, lehen mundu gerla horren kontekstuare emateko, e, grabaketa horien kontekstua, testu ingurua e, plantan emateko nahi baduzu. Eta... E, eh, ari bezala hartu dute kontakizun bat. Eh, amatxi bat bere eh, alabatxiari kondatzen balio bezala, alabeazazu, eh, bere eskuratu ditugu, eh, batzu, eskual presoak rabatuak izan dira, kondatuko dautzut, nola zen, ze pasatu zen lehen modu gerlan, eta narrazio kontakizun hori eh, kondatu arau, e, parte arrasten dituzte bi ikasle horiek e, eskualeriko kultura eragile ezagunak. Orduan, jadanik, Euskal Herria Frantziar eta Espainiar estatuen artean banatua zen. Frantziak, gerlan aktiboki parte hartzen zuen herrialdeetako bat izanki, estatuan bizi zirenak borrokatzera behartu zituen. Pour la patrie eta artetik entzuten ditugu e, eskual preso horien e, grabaketen pasarte batzu. Nahi izan dituzte kultur waingo, gaurko kulturela giliak um, dokumental hortan agerta hazi erakusteko eskuara beti bizi dela eta eskuara, eskual kultura ere bai. Entzun dudalaik eh, lehen, lehen minuta entzun dudalaik, hastapenin baimen auken nizun museokuekin e, eh, entzuteko eta kanto ezumait, eta nik erran nizun bo, mena kanto ebat edo bi entzunen nila eta aski, bena lehen kanto entzun dudalaik hor segidan komprenitu dit, eh, nahi nila gusia gusia entzun. hauek dira aukeratuak izan ziren bederatzi preso euskaldunak. Antoan Suaz, mila bederatzireun eta amaseian, ogoita maika urte, agango iztaga. Bere anaia, Jean Baptiste Suaz, mila bederatzireun eta amaseian, ogoita ma bi urte, agango iztaga. Jean Noel Irigoyen, ogoita bat urte, hain iztaga. Josepe Jauregi Bert, ogoita ma bi urte, lagaintara. Loran isuri bere, ogoita bi urte, lagisoro aga. Pierre Ascaratail, ogoita bat urte, alzai Pierre Labadi, ogoita sei urte, azpandara. Pierre Mendiburu, ogoita maika urte, armenda Jean Bidegarai, ogoita malau urte, garindaintara.